Թվայնացման գործակալությունը ստեղծվել է անցյալ տարվա հունիսին։ Կարճ ժամանակ անց նախագահի հրամանագրով հաստատվել է նաև թվայնացման խորհրդի կազմն ու աշխատակարգը։ Խորհուրդը նախագահում է Արցախի հանրապետության պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը։ Համագործակցելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համայնքի եւ Հայաստանի հանրապետության պետական մարմինների հետ, գործակալությունը զբաղվում է պետական կառավարման բոլոր համակարգերում բոլոր հնարավոր ծառայությունների, գործառույթների թվայնացմամբ։ Թվայնացման խորհրդի անդամ հանրապետության նախագահի աշխատակազմի թվայնացման գործակ գործակալության պետ Արսեն Եղյանը գործակալության հիմնական գործառույթներն է նշում թվայնացման, կիբերամտանգության, ինովացիոն տեխնոլոգիաների, համացանցերի ոլորտների հավասարակշիռ եւ կայուն զարգացման համար պայմանների ստեղծում ու ամրապնդումը։ Թվայնացման խորհրդի նախագահ Արտակ Բեգլարյանը խոսեց աշխատանքների ընթացքում առաջացած խնդիրների մասին, հույս հայտնելով, որ դրանք սեղմ ժամկետներում կլուծվեն։ Այդքան էլ բավարար չեն առ այսօր կատարված աշխատանքները, հիմնականում օբյեկտիվ խնդիրներից ելնելով առաջնային գլխավոր պատճառը Հայաստանի հանրապետության տվյալների շտեմարանների ու ծրագրերի այդ փոխգործելիության քննի պատճառներն են իրավական եւ տեխնիկական բնույթի։ Հաջորդ խնդիրը մեր ենթակառուցվածքների ոչ համապատասխան մակարդակն է ծային ենթակառուցվածքների, որի ուղղությամբ որոշակի աշխատանքներ կատարվել են, բայց բավարար չեն։ Հաջորդ խնդիրը, որը ունենք, մասնագիտական լուրջ բացերն են, այսինքն մասնագիտական բազայի թուլություն արտադրությունն է ընդհանրապես Արցախում եւ նաեւ տարբեր պատճառներով եղած ռեսուրսի արդյունավետ օգտագործման կառավարման խնդիրներն են, որ դժվարացնում են process-ը եւ բնականաբար հաջորդ էական խնդիրը նաեւ ֆինանսական ռեսուրսների սղությունն է, որ դժվար են կարողանում առաջ գնալ կոնկրետ ծրագրերի ապահովման իրականացման հարցում, բայց կարծում եմ սա էլ ելի ժամանակի ու կառավարման հարց է, պետք է միասին պլանավորենք, որպեսզի փուլ-փուլ ըստ առաջնահերթության հիմնական հարցերին կարողանանք լուծում տալ։ Այս ամենին զուգահեռ գործակալության մի շարք ծրագրեր շոշափելի արդյունքներ են գրանցել։ Թվայնացման տարեկան ծրագրերի մաս են կազմել Melbury էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի ներդնումը, ուսուցումը եւ սպասարկումը պետական մարմիններում, պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության տակ գործող պետական եւ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում ու 100% պետական բաժնեմաս ունեցող առևտրային կազմակերպություններում։ Շուրջ 11 պետական մարմին արդեն օգտագործում է Melbury համակարգը, ասում է Արսեն Եղյանը։ Մինչև տարեվերջ թիվը կավելանա։ Համակարգը մի շարք հնարավորություններ է ստեղծում արագ եւ արդյունավետ աշխատելու համար ստորագրվում է կայնացած ստորագրություն, ու բոլոր փաստաթղթերը արդեն ստորագրվում են էլեկտրոնային։ Ու էլեկտրոնային ստորագրությունը կատարում է նույնականացման քարտով, ու տալիս է հնարավորություն էլեկտրոնային թվայնացրած ցանկացած փաստաթուղթ ունի իր լիազորությունը, քանի որ հասարակ ստորագրություն սկանարած թուղթը չունի լիազորություն, իսկ էլեկտրոնային ստորագրությունը լրիվ ապահովում է։ Մելբուրի համակարգի արդյունավետությունն ու անվտանգությունը բարձրացնելու համար բարբերաբար աշխատանքներ են տարվում, ասում է խորհրդի անդամ Ալեքսանդր Ղուլյանը։ Այս աշխատանքները շարունակվում են եւ կախված են ֆինանսական խնդիրների լուծումից։ Ծրագրվում է նաեւ գործարկել գույքահարկի միասնական համակարգը։ Արդյունքում ակնկալում եք հանրապետության ներդրել անշարժ եւ շարժական գույքի միասնական եւ արդյունավետ գնահատական ու հարկման համակարգ։ Այս գործիքը ավելի թափանցիկ ու հեշտ կդարձնի ինչպես տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքը, այնպես էլ քաղաքացիների հարկերի վճարման գործընթացը։ Արդյունավետությունը կայանում է դրանում, որ համայնքապետարանը արդեն արցանց կտեսնեն նույն փոխադրամիջոցների կամ անշարժ գույքի տվյալների գույքահարկը միասնական համակարգի ներդման քաղաքացիներին հնարավորություն է տալիս առանց համայնքապետարան կամ բան գնալու ուղակի սեփական համակարգչից կամ հեռախոսից կամ վճարահաշվարկային տերմինալներից կատարել հարկման պարտավորությունները Առողջապահական համակարգում նույնպես թվայնացման ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվել։ Այնտեղ ներդրվել է e-health համակարգը։ Տարբեր գերատեսչություններում նախատեսվում է նաև միջգերատեսչական լոկալ ցանցի նախագծի ներդնում։ Խորհրդի անդամների կողմից առաջարկվել է համապատասխան մասնագետների թվայնացման աշխատանքում ընդգրկելու համար սահմանել բարձր աշխատավարձ։ Խոսվել է նաև համակարգչային ցանցերի եւ սերվերների անվտանգության միջոցառումների ճիշտ կազմակերպման մասին։ Նիստին հրավիրված էին Ղարաբաղ Տելեկոմ եւ Արցախ կապ փակ բաժնետիրական ընկերությունների տնօրենները ներկա էին նաև ֆինանսների նախարար Վահրամ Բաղդասարյանը եւ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Անահիտ Հակոբյանը։ Թվայնացման գործակալության խորհրդի հաջորդ նիստը կկայանա 2023-ի մարտին։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։